ժողովրդի պատմությունը սերնդեսերունդ մակարոնների ազգային ազատագրական շարժման, պայքարի ու հերոսապատման տարեգրություն է հիմնականում։ Մտավորականությունը եւ արդի ազգային շարժումը հոդվածում ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանը նշում է, որ հեղափոխություններն ու հեղաշրջումները կարող են կատարվել մեկ օրում, մեկ ամսում, բայց իբրև պատմական իրադարձություններ նրանք անցնում են գաղափարական նախապատրաստության մի տևական շրջան, հաճախ ներդնելով ոչ միայն մեկ, այլև երկու կամ ավելի սերունդների մակարումը։ Մեր կարծիքով նույնը վերաբերում է նաև Արցախյան ազատագրական պայքարի ձևավորմանը։ 20-րդ դարի 20-ական թվականների սկզբին Սովետական Միության Հանրապետությունների կազմավորման ընթացքում բոլշևիկյան Ռուսաստանի կառավարության եւ անձամբ Ստալինի թելադրանքով Նախիջևանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը անջատվեցին Հայաստանից եւ բռնակցվեցին Ադրբեջան կոչված պետությանը եւ այսպես Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ճակատագրերը դրվեցին փորձության առաջ Ադրբեջան կոչված պետության գաղութային քաղաքականության հանդեպ։ Գաղութացման մի քաղաքականություն, որ քողարկված էր ազգերի բարեկամության վերաբերյալ կոմունիստական կուսակցության ազգաձուլման գաղափարախոսությամբ, եւ երկու ինքնավարությունների ճակատագիրը այլ ընթացք ունեցավ։ Այստեղ արժե վկայակոչել մի հպանցիկ երկխոսություն ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության նախկին նախագահ Լևոն Անանյանի միջև։ Երբ խոսք բացվեց Արցախի հիմնահարցի մասին, Սարինյանը կիսակատակ հարց է տալիս Անանյանին, թե ինչու այնուամենայնիվ Նախիջևանը դանդաղորեն հայաթափվեց, իսկ Ղարաբաղը դիմադիր եղավ եւ պահպանեց իր ազգային դիմագիծը։ Անանյանը իր հերթին կիսակատակ պատասխան տվեց, որովհետև Նախիջևանը բանաստեղծություն չուներ։ Որքան էլ կիսակատակ մեկնաբանում է Սարինյանը, Անանյանի պատասխանը մասնավոր իմաստով ճշմարտության մասին է ակնարկում։ Ճշմարիտ է, որ սոցիալ ազգային ավելի հիմնավոր պատճառների հետ էական էր նաև այն հանգամանքը, որ Նախիջևանի հայկական համայնքը մշակութային հաստատություններ չուներ։ Ընդունված ճշմարտություն է, որ մշակույթը ազգակազմիչ հատկություն ունի։ Նա ազգի պատմության հիշողությունն է։ Մշակույթը նաև լեզու է, որ միավորում է ազգը հաղորդակցության միջոցներով։ 1922 թվականին Ստեփանակերտում սկսում է լույս տեսնել Խորհրդային Ղարաբաղ թերթը, որտեղ լուսաբանվում է մարզի կյանքը։ Սկսում են գործել նաև հայկական դպրոցներ։ 20-ական թվականներին նշանակալից քայլեր են կատարվում մարզի գրական կյանքը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Աստիճանաբար ձևավորվում է ԼՂ գրողների միության մարզային բաժանմունքը։ Այս գործում էական դեր է կատարում Գրիգոր Ներսիսյանը։ 1926 թվականին վերադառնում է Լեռնային Ղարաբաղ եւ նվիրվում մարզի գրական եւ լուսավորական գործի ծավալմանը։ Ներսիսյանին կարելի է համարել Արցախյան նոր ժամանակների պոեզիայի հիմնադիր։ Նրա ստեղծագործության ոգին ու գաղափարը հայրենիքի ազգային ինքնության պահպանությունն է։ Գրողի ազգային գործնեությունը վերագրվում է նացիոնալիզմի հակակուսակցական թեկումի եւ նա թուրք-ադրբեջանական խուզարկումների սադրանքով զոհ է դառնում 1937 թվականի ստալինյան բռնությանը։ Գրիգոր Ներսյանի մահից հետո Ղարաբաղի գրական կազմակերպության պահպանման ուղղությամբ գործնեություն են ծավալում Թաթուլ Հուրյանը, Միքայել Հարությունյանը, Վերդի Վերխաչյանը, Աշոտ Գրաշին։ Առավել ակտիվ աշխատանք է սկսում Բոգդան Ջանյանը։ Վերադառնալով հայրենական պատերազմից նա ձեռնամուխ է լինում գրողների մարզային միության կազմավորմանը բայց Ադրբեջանի ղեկավարի Մուսավաթական Միր Ջաֆար Բագիրովի անմիջական ցուցումով նացիոնալիզմի մեղադրանքով ակսորվում է Սիբիր։ Վերադառնալով ակսորից Ջանյանը համագործակցում է գրողների միության ղեկավարի Բագրատ Օլուբաբյանի հետ, որի բնակարանը դարձել էր հայրենասեր երիտասարդության հավաքատեղի։ Ազգային հոգսերով ու դրամատրություններով լեցուն այդ տարիների մասին հետաքրքիր գրառումներ է թողել Բագրատ Օլուբաբյանը մենք խապկանք ունեցանք կարծելու, թե բացվել են ազատության բոլոր դռները։ Արցախի ճանապարհը բանուկ դարձավ Հայաստանի գրողների, մշակույթի մյուս բնակավարների գործիչների համար։ Առաջինը հրաչակոչարն էր, որ 1956 թվականին ոդկ դրեց Ստեփանակերտ։ Ծանոթացավ մարզի շրջաններին։ Թարթարի հովտում գինովցած Արտասուքը խաժ աչքերում շողացնելով ասաց. «Հայը եթե դրախտ է ունեցել, սա է»։ Ես էլ մտածում էի, թե Մամեդն ինչու ձերքից բաց չի թողնում։ Ապա եկան Նայրի Զարյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Գևոր Քեմինը, Պարուր Սևակը, Հրաչաովանիսյանը, իսկ Համոսայանի, Սերոխանզադյանի, Սուրեն Այվազյանի, Սողոմոն Սողոմոնյանի համար Արցախն արդեն պապունց տունն էր։ Ղարաբաղյան մշակույթի ոլորտի շրջանակները 40-ից 50-ական թվականներին նկատելիորեն ընդլայնվում են։ Բաքվում ստեղծագործում էին գրողների ու մտավորականների ճանաչված դեմքեր. Գարեգին Սևոնց, Սամվել Գրիգորյան, Աշոտ Գրաշի, Համոսահյան, Արշավիր Դարբնի, Լեոնիդ Թուրունց եւ ուրիշներ։ Գործում էր հայկական թատրոնը, լույս էր տեսնում կոմունիստ հայերեն թերթն ու խորթային գրող ամսագիրը։ Խրուշչովյան բարեփոխումների տարիներին նոր լիցք է ստանում Արցախյան ազատագրական շարժումը։ Գյուղերում հայտնվում են մարդիկ, Ղարաբաղը Հայաստանին վերամիավորելու մասին ստորագրահավաքներ կազմակերպելու հանձնարարականով Բրեժնևյան ռեստավրացիան վերստին սրում է թուրք-ադրբեջանական տիրապետական ձգտումներն Արցախյան ազգային գիտակցության արտնացումների հանդեպ։ Ադրբեջանի ղեկավարությունն անցնում է խորամանկ ու նենգամիտ Հեյդար Ալիևին։ Ղարաբաղի տիրակալ է նշանակվում Կևորկովը, որ terrori մտնոլորտ է ստեղծում ազգային մտավորականության համար տեղի ունենում Արցախյան հայ մշակույթի տարալուծման ընթացք։ Բաքվի եւ Արցախի գրական մտավորականներն ու գործիչները խուսափելով հետապնդումներից ապաստան են գտնում Երևանում։ Գրական նոր սերունդը Գուրգեն Գապրելյան, Հրաչաբեգլարյան, Վարդան Հակոբյան եւ ուրիշներ կարողանում են հավասարը կշռել ուժերի հարաբերակցությունը եւ ուղղություն տալ գրողների միության գործնեությանը։ Գրական ժանրերից գեղարվեստական խոսքի մեջ առավել վառ արտահայտություն է գտնում պոեզիան, որը այլաբանորեն շարունակում է հայրենիքի ու բնաշխարի մոտիվը, բեկված ազգային ոգու ազատասիրական անուրջներում։ Գորբաչովյան պերեստրոյկան յուրատեսակ ազգային հեղափոխության ազդարար հանդիսացավ Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Թվում էր, խորթային միության ազգությունները պետք է ազատագրվեն ինքնավար կախվածության գաղութային կացությունից եւ տնորինեն ինքնուրույն, ազատ եւ անկախ ապրելու իրավունքը։ Խորհրդային միությունում առաջինն Արցախն էր, որ համաժողովրդական պայքարի ելավ իր ազատության ու անկախության համար։ Արցախի մտավորականությունը 1988 թվականի փետրվարին Նամակի հողում ԽՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Գորբաչովին առաջադրելով Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից անջատելու եւ խորհրդային Հայաստանին միացնելու պահանջ։ Նամակը գրվել է ԼՂ գրողների միությունում։ Բանաստեղծներ Վարդան Հակոբյանի, Ռաչա Բեգարյանի, Գուրգեն Գաբրիելյանի կողմից։ Խոսելով Ադրբեջանի հայահալած քաղաքականության, Արցախում հայության բնաջնջման նուղված ազերիների բացահայտ քաղաքականության մասին, նամակի հեղինակները գրում են. Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը թե տնտեսապես եւ թե կուլտուրապես կտրված է ազգային արմատներից։ Առանց արմատի ծառը չորանում մեռնում է։ Սա էլ որ երրորդ անգամ կացին է բարձրացվում անարդարացիորեն մասնատված մեր ժողովրդի արմատների վրա, եւ միթե չկա փրկության ելք կա ելքը պատմական Հայաստանի ավանդական մի մասը կազմող Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը խորթային Հայաստանին միացնելն է։ Նամակի տակ ստորագրել են գրողներ Վարդան Հակոբյանը, Գուրգեն Գաբրելյանը, Ռաչա Բեգլարյանը, Մաքսիմ Հովանիսյանը, Սոկրատ Խանյանը եւ ուրիշ մտավորականներ։ Նույն թվականի փետրվարի 20-ին ԼՂ-ի մարզային խորհրդի նստաշրջանը հակառակ Ադրբեջանի ղեկավարության արգելիք ջանքերին որոշում է ընդունում Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին միակցելու վերաբերյալ։ Բարդ ու տագնապալից մի շրջան, որի ընթացքում Ադրբեջանը պատերազմ է սանձազերծում Արցախի դեմ։ Պատերազմն ավարտվում է Արցախի հաղթանակով եւ թուրք ազերիների խայտարակ պարտությամբ ազատագրվում են հայկական ավաններն ու գյուղերը, հայոց հողերը, ազատագրվում է Շուշին, հայոց հինավուրց Բերթակաղաքը։